islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلام بلان فتح قلنجان جايلر حماس معاوية أبي سوفيانج بايات برادة مدينة المنورة بايات برميد مدينة المنورة هم حماس بايات برب إلا ترك شقلات عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير Abdullah ibn Umar va Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu. Muaviya ibn Abi Sufyan o'g'liga: "Ey o'g'lim, hamma arab olami senga bay'at berdi. Faqatgina 4 kishidan xavotirdaman." Shu boyaga aytgan 4 kishi 60-hijriy Rajab oyini o'rtalari bo'lganida Muaviya ibn Abi Sufyonga o'lim keladi. Vasiyat qilishlikni boshlagan vaqtida o'g'li Yazid yo'q bo'ladi o'sha vaqtda. Shunda Dhahak ibn Qays va Muslim ibn Uqba al-Marri shu ikkalasiga buyuradi, meni vasiyatimni o'g'lim Yazidga yetkazinglar. Va aytinglarki, Iroq ahliga e'tibor ber. Iroq ahlini rioya qil. Agar senga har kuni bizga valini almashtirib ber desa, har kuni almashtirgin. menga Iroq ahlini ustiga har kuni vali almashtirib berishliging ularga mingta qilich ko'targanligingdan yaxshiroq dedi. Va undan keyin Shom ahlini o'zingga yordamchilar maslahat go'y qilgin. Bu Shom ahli bilan dushmanni qarshisiga jang qiladigan kishilar qilgin. Ya'ni o'zingga haqiqiy ansor qilgin. Agar biror bir yerga chiqadigan bo'lsa Shom ahli Shomdan tashqari yerda qo'ymagin, boshqa joylarni axloqi ta'sir qiladi. Darhol yana o'zlarini makonlariga qaytargin deb shunday vasiyatlarni qiladi. Vasiyatini so'ngida yana takror qiladiki, men sendan faqatgina Qurayshdan bo'lgan 3 kishida xavotirlanaman. Avvalda 4 edi, endi 3 kishida qoldi. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr va Husayn ibn Ali radhiyallohu anhum. Abdullah ibn Abbos o'zini Umaviylar to'g'risida Yazid ibn Muaviya to'g'risida yaxshi fikrini bildirib, bu narsaga aralashmasligiga qaror qilgandan keyin Muaviya ibn Abi Sufyonga bu xabar yetib kelgandan keyin o'g'liga vasiyat qilib, faqatgina xavotirlanadigan kishilar endi 3 ta. Muaviya ibn Abi Sufyon shunday qilib vafot qiladi, radhiyallohu anhu. Yazid keladi o'g'li janozasini o'qib Dimashqqa dafn qiladi. Muaviyat ibn Abi Sufyan to'g'risida fazilatlar, bu kishi to'g'risida rivoyat qilingan hadislar juda ko'p kitoblarda naql qilingan. Ulardan bir nechalarini aytib berishlikka muvaffaq bo'ldik. Muaviyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu ni qilgan yaxshiliklari juda behisob. Ammo xatosi bo'lsa, ulamolar 3 ta xatosi bo'lgan, lekin bu xatoda amdan, ya'ni qasddan qilmagan. Birinchisi Ali radhiyallohu anhuni qarshisiga jang qilganligi, ikkinchisi Hujr ibn Adi degan sahobani qatl qilganligi, lekin ba'zi ulamolar bunda Muaviyani uzri bo'lgan sababi Hujr ibn Adi ibn al-Ash'as odamlarni Muaviyat ibn Abi Sufyonni qarshisiga askar to'plaganda shuni askarining ichida turib jang qilganligi uchun qatl qilgan degan mulohaza qilishadi. Ammo 3-xatosi bu o'g'lini musulmonlarni shurosiga xalifa qilishlikka tashlamasdan virosa, ya'ni meros qilib qoldirganligi xilofatni. Mana bu 3 ta xatosi hisoblanadi. Ulamolarning fikriga ko'ra, ammo bu xatolar o'zini bir qasddan qilmaganligi, albatta o'zini fikri o'zini daliliga suyangan holatda qilganligi deb aytiladi. Alloh subhanahu va taolo Muaviya ibn Abi Sufyondan o'zi rozi bo'lsin yazid ibn Muawiya radhiyallohu anhu yazid ibn Muawiya Muawiya ibn abi sufyonni yagona o'g'li bo'lgan Muawiya ibn abi sufyonni yaziddan boshqa o'g'il bola farzandi bo'lmagan bu yazid Maysun degan oilasidan bo'lgan. Maysun bu Arabiylardan bo'lib Kalbi qabilasidan hisoblanadi. Ibn Kathir rahimahulloh bu Muaviyat ibn Abi Sufyonning oilasi bo'lgan Maysun haqida shunday rivoyat qiladi. Maysun olima bo'lgan, taqvoli bo'lgan, zakovatli bo'lgan va chiroyli bo'lgan va shoir bo'lgan. Shunday yaxshi sifatlar jamlangan bo'lgan. Qachonki Muaviyat ibn Abi Sufyon bu sifatlarni eshitgandan keyin savchi yuborib turib, bu ayolni o'zini nikohiga oladi. Bu ayol odatda arabilardan lekin qabilasi mashhur va o'zini nasabi ham mashhur nasablardan bo'lgan. Ammo Muaviyat va Yusufiyonga Sufyonga turmushga chiqqandan keyin qasr hayotida yashab bitta Yaziddan boshqa farzand ko'rmaydi. Shuning uchun shoir bo'lganligi uchun ba'zi bir she'rlarda yozganki, menga shunday bir chiroyli maishatga to'la hayotdan ko'ra o'zimni sahroim yaxshiroq edi. degan she'rlarni yozgan vaqtida Muaviyat ibn Abi Sufyan buni eshitadi. So'raydiki, senga qasr hayoti yoqmayaptimi? Sahroga ketgin kelyaptimi deydi. Shunda Maysun hadi. Keyin Muaviyat ibn Abi Sufyan buni taloq qilib, hamma kerakli bo'lgan narsalarni berib, juda katta mulkni berib, o'zini sahrosiga jo'natib yuboradi. Undan keyin Muaviyat ibn Abi Sufyon Yazidni yosh bo'lgan vaqtida sahro hayotiga o'rgataman deb turib, Yazidni ham o'sha yerda katta bo'lsin deb yuboradi. Yazid ham o'shandek sahro hayotida, qiyinchilik hayotida katta bo'ladi. Shuning uchun Yazid ibn Muaviya juda bir salobatli va mashaqqatga bardosh beradigan va fasohatlik odam bo'lib yetishgan. Ba'zi bir rivoyatlarda rivoyat qilinadi, Yazid shu saroy hayotida yashab juda yengiltak bola bo'lgan degan rivoyatlar botil rivoyatlar, ammo Yazid o'shanday sahroda yashagan juda fasohatli va matonatli bola bo'lgan. Ba'zi bir rivoyatlarda Muaviyani o'g'li Yazid to'g'risida yana bu fohshaboz, aroqxo'r, shunday bir yomon tuhmatli so'zlar bilan yozilgan rivoyatlarni zikr qilinadi. Bu hammasi noto'g'ri rivoyatlar. Shak shubhasiz ummatni ichida o'sha davrda bu kishidan juda ko'p fazilatli kishilar bo'lgan. Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Husayn ibn Ali lardek kishilar bo'lgan vaqtida Muaviyat ibn Abi Sufyonning o'g'li Yazid ancha darajasi past bo'ladi, lekin bunday araxo'r, fohshaboz, yengiltak degan gaplar hammasi bu kishini haqida tuhmat. Ibn Kasir rahimahulloh Abdullah ibn dan rivoyat qilgan. Abdullah ibn Muti' bu Abdullah ibn Zubayrni da'isi bo'ladi, ya'ni e, da'vatchisi bo'ladi. Abdullah ibn Muti' o'zini tegishli kishilari bilan Muhammad ibn Hanafiya Ali ibn Abi Talibni boshqa ayolidan bo'lgan Muhammad o'g'lini oldiga borishadi. Muhammad ibn Hanafiya juda bir olim ummatni olimlaridan, taqvoli kishilardan bo'ladi. Abdullah ibn Muti' borib Muhammad ibn Hanafiyaga shu Yazidni xalifani bo'shatib o'rniga boshqa saylash kerak degan fikr bilan boradi. Va aytadiki, bu Yazid aroq ichadi, namozni tark qiladi, va Alloh taoloni kitobi, ya'ni Qur'on Karim hukmlarini rad qiladi. Shunda Muhammad ibn al-Hanafiy aytadiki, men Yazid ibn Muawiyadan bunday sizlar aytgan narsani ko'rmadim. Men oldida bo'lganman Yazidni. Yazid namozga juda e'tiborli va ihson qilishni yaxshi ko'radigan va ilm o'qishlikni, fiqh o'rganishlikni yaxshi ko'radigan va sunnatga amal qiladigan kishi. Men oldida bo'lganimda shuni ko'rganman dedi. Shunda kishilar aytadiki, Abdulloh ibn Mutay bu riyo qilishlik uchun sizni ko'zingizga shunday qilib qilgan. Shunda Muhammad ibn hanafi aytadiki, xalifa meni nimamdan qo'rqadi? Men kim bo'lib qopmanki, u meni uchun namozda o'qib, men uchun o'zini nafsini buyurgan narsalarni tark qilib meni oldimda shunday qilsa, men kim bo'pman? Bu xalifa bo'lsa, men uchun qilmagan bu. So'ngra Muhammad ibn al-Hanafi yana so'radi. Sizlar ko'rdinglarmi aroq ichganligini? Agar aroq ichayotganligini sizlar ko'rgan bo'lsanglar, demak sizlar aroq ichishligiga sheriksizlar. Chunki sizlar oldida o'tirgan bo'lasizlar, u aroq ichgan bo'ladi. Birga o'tirib, sizlar bilan birga ichgan bo'ladi, sizlar uni qaytarmagan bo'ladi. Sizlar sherik bo'lasizlar. Agar sizlar aroq ichganligini ko'rmasdan turib yoki sizlarga ko'rsatmasdan turib shunday deyotgan bo'lsanglar, sizlarga joiz bo'lmaydiki, ko'rmagan, bilmagan narsalar haqida aytishinglar. Shunda kishilar aytdiki, "Yo'q, bu haq narsa. Biz ko'rmagan bo'lsak ham buni eshitganmiz, biz bunga ishonamiz" dedi. Shunda Muhammad ibn Hanafi aytdiki, bu noto'g'ri dedi. Alloh subhanahu va taolo buni man qiladi Qur'oni Karimda. Alloh taolo aytadiki, illa man shahida bil haqqi va hum ya'lamun. Illa haq bilan shohid bo'lib ko'rgan kishilargina bular bilganlar hisoblanadi. Qur'oni Karim sizlarni gapirayotgan gapingizlarni mutlaq rad qiladi. Ko'rmasdan turib, bilmasdan turib bir odamga gapirishlik. ondan ki keyin aytdiki, biz bilan bolmasan birga turda biz Yazidga qarshi jang qilamiz. Biz bilan birga tursangiz, sizni insonlar ko'rib Muhammad ibn Hanafiya ham bularning safida bor ekan deb insonlar keladi dedi. Shunda Muhammad ibn Hanafiya demak men o'zim rozi bo'lmagan narsani qilyapman ekan. Demak men insonlarni haqiqiy Alloh haqida Allohni dinida nasihat qilmayotgan bo'laman ekanda dedi-da Madinadan chiqib ketdi. Ibn Abbosni qavli ham Muhammad ibn al-Hanafiyani gapiga yaqin fikr bildiradi. Shuning uchun Ibn Abbosni Muaviya ibn Abi Sufyan o'g'liga nasihat qilganda Ibn Abbosni qo'shmagan. Mana bu narsa ummatni eng yaxshi kishilaridan bo'lgan Muhammad ibn al-Hanafiyani Yazid ibn Muaviyaga bergan sifati. Ammo bu odam fazilati pastroq, ilmi pastroq, gap so'z yo'q. Shak shubhasiz Yazid ibn Muaviyani ilmi, fazilati o'sha davrda sahobalar bo'la turib Abdulloh ibn Zubayrdek, Abdulloh ibn Umardek, Husayn ibn Alidek kishilar turgan vaqtida albatta bu kishi darajasi fazilati kam. Ammo namoz o'qimaydi, fohshaboz, aroqxo'r degan gaplar mutlaq noto'g'ri va subut bo'lmagan gaplar. Yazid ibn Muawiyah birinchi bo'lib qilgan ishi darhol risola yo'llaydi Madinaga. Madina valisi Muawiyah ibn Abi Sufyan tarafidan qo'yilgan kishi Valid ibn Utba ibn Hisham. Darhol maktub yo'llaydida Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Umar va Husaynni bay'atga taklif qil. Agar bay'at bermasa, majburan bay'at olgan. Shundan keyin Valid ibn Utba zikr qilingan kishilarni chaqiradi. Husayn ibn Aliga Muawiyat ibn Abi Sufyanning vafoti haqida xabar beradi Valid. Shunda Husayn ibn Ali inna lillahi va inna ilayhi roji'un rahimallohu Muawiya. Alloh taolo Muaviyani rahmat qilsin. Bu Husayn ibn Ali'ni Muawiyat ibn Abi Sufyonga bo'lgan mavqifi. Ammo taklif qilgan bay'at to'g'risidagi masala mendek kishi bay'atni maxfiy beradigan odam emas. Men bay'at maxfiy bermayman. Abdulloh ibn Zubayrga ham bu taklif bo'lgandan keyin uzr aytib, uzr aytib yuradidan ozgina vaqt o'tgandan keyin maxfiy holatda Makka ga chiqib ketadi. Husayn ibn Ali ham shu holatda bay'at bermasdan Makka ga chiqib ketadi. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu bilan ko'p olibaytdan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sulolalaridan bo'lgan kishilar birga chiqib ketadi Makkaga. Faqatgina Muhammad ibn al-Hanafiya qoladi. Muhammad ibn al-Hanafiya Yazid ibn Muawiyaga bay'at bergan edi. Shuning uchun Madinada qoldi, chiqib ketmadi. Ammo Ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, Husayn ibn Ali aslan bay'at bermagan. Bularni Madinada qolmasa Makkada chiqib ketishlikda hech qanday bir ahdiga xiyonat qilishlik degan narsa ishlatilmaydi. Chunki bular aslida bay'at bermagan. Yo'lda ketayotgan vaqtida Abdulloh ibn Zubayr Husayn ibn Ali Makkadan kelayotgan Abdulloh ibn Abbos va Abdulloh ibn Umarni uchratadi. Qayerga ketyapsizlar? Bo'ldi, ketyapsiz, shunday shunday. Shunda Abdulloh ibn Abbos bilan Abdulloh ibn Umarni Umar aytadiki, jamoatni bo'ldi firqalamanglar, bo'lmanglar. Bu fitnalardan, bu bosligidan to'ydik. Qaytinglar orqalarga deb maslahat beradi. Bular shunday degandan keyin ikkovlari Madinaga kelishadi. Abdullah ibn Abbas bilan Abdullah ibn Umar to'g'ri kelib Yazidga bay'at beradi. Ammo Abdullah ibn Zubayr bilan Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu qaytmasdan Makkaga ketishadi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bay'at bergandan keyin bir qancha vaqt o'tgandan keyin Abdullah ibn Zubayr Husayn ibn Ali ga bay'at berishlikka taklif qilinadi bular. ibn Umar Undan keyin Abdullah ibn Umar o'z ahllarini yig'adida bularga nasihat qiladi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, qiyomat kunida har bir ahdiga vafo qilmagan kishini ustiga bittadan bayroq o'rnatiladi. Men xiyonatlarni ichida eng qattiq xiyonat deb bir kishiga bay'at berib turib, ustidan yana bir kishini bay'atini olishlikdan qattiq xiyonatni bilmayman. Shuning uchun o'zimga ham sizlarga ham nasihat qilamanki, bu Yazid ibn Muaviyaga biz bay'at berganmiz. Bu bay'at Allohning dinida haqiqiy shar'iy bay'at hisoblanadi-da, shuning uchun bay'atni buzmaylik dedi. Shunday qilib Ibn Umar Husayn ibn Ali va Abdullah ibn Zubayrga qo'shilishlikdan bosh tortadi. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu Makka ga chiqib ketgan edi bay'at talab qilingan vaqtida. Yana Madinaga qaytgan vaqtida Kufa bilan bu kishining o'rtasida ko'plab risolalar kelishni boshladi. Hattoki yuzlab elchilar keldi Kufadan. Risola hammasi deyarli Husayn ibn Ali ni taklif qilib Kufaga keling. Biz sizga bay'at beramiz. Agar Kufaga keladigan bo'lsangiz, tamomiy Iroq sizni hukmingiz ostiga o'tadi va bay'at beradi. Shu mazmunda ko'plab xatlar kelgandan keyin Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu amakisini o'g'li Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib ikkita yo'l ko'rsatuvchi bilan Iroqqa yuboradi Kufaga. Haligilar yo'lda kelayotgan vaqtida yo'ldan adashishadida yo'l ko'rsatuvchining bittasi chanqoqdan vafot qiladi. Undan keyin Muslim ibn Aqil bir qishloqni topib borib, o'sha yerdan turib xat yozadi Husayn ibn Aliga. Shunday bo'ldi, mana manaqa bo'ldi, qaytmoqchiman. Shunda Husayn ibn Ali qaytadan risola yo'llab, nima qo'rqyapsanmi? degandan keyin Muslim ibn Aqil hayo qilib yana yo'lida davom ettirib Kufaga boradi. Kufaga borgandan keyin Muslim ibn Aqilni nima maqsad tashrif buyurganligini kufa valisi numad ibn bashir roziyallohu anhu bo'lgan vali bu kishi muslim ibn aqilni nima maqsadda kelganligini bilgandan keyin darhol boradi muslimni oldiga nima maqsadda kelganligingizni bilamiz xullas kalom biz siz bilan qatl qilmaymiz jang qilmaymiz hattoki siz bunday ishni qilmang ummatni bo'lmang Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu ga Husayn tarafidan kelgan Muslim ibn Aqil Menga hech kim qurol ko'tarmasa, qilich ko'tarmasa men ham ko'tarmayman. Agar birortasi qilich ko'taradigan bo'lsa, men qilichimni chiqaramanda, hattoki o'shalarni qatl qilmaguncha solmayman. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu endi bu Husayn ibn Ali tarafidan kelgan elchi. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu Rasululloh vasallam sulolasidan ozgina hurmat qildi. Bu xabar Yazid ibn Muaviya yetib borgandan keyin Nu'man ibn Bashirni fitnani bosolmaydi, yumshoqlik qilyapti dedida, buni bo'shatib turib o'rniga Ziyad ibn Abi Hina o'g'li Ubaydillahni qo'ydi. Bo'lib ham Basra bilan Kufani ikkasini bir qilib turib ikkasiga vali qildi. Ubaydillah ibn Ziyad darhol Kufaga keldi. Kufaga kelgan vaqtida Muslim ibn Aqil Husayn ibn Aliga 12000 jangchidan bay'at olib Madinatul Munawvara ga risola yo'llagan edi. Risolada 12000 askar tayyor bo'ldi, yo'lga chiqavering, kelganingizdan keyin bular sizga bay'at berib birga jang qilishlikka tayyor degan maktub Madinaga yetib borgan edi. Hani ibn Urwa al-Muradi degan kishi Muslim ibn Aqilga ansorlik qilayotgan edi. Ubaydillah ibn Ziyad darhol Kufaga keldida Muslimni o'sha yerda ekanligini bilib bordi. borgandan keyin bu Hani ibn Urva Ubaydillahga Muslimni topshirmasligini, agar oyog'imni tagida bo'lsa ham topshirmayman deb qattiq turib olgandan keyin Ubaydillah ibn Ziyad Hani ibn Urvani ushlab qattiq zarba berdi, hattoki qasrga olib ketdi. Hani ibn Urva qabilasi eshitdiki, Hani ibn Urvani Ubaydillah ibn Ziyad qatl qildi dedi. darhol ko'tarildida qasr atrofiga yig'ilganida eshitishdiki, qasrda Hani ibn Urva o'ldirilmagan, faqatgina o'sha qasrda turibdi degan xabar yetgandan keyin qavmi yana tarqab ketdi. Muslim ibn Aqil jang qilamiz Husayn kelguncha bu ahvolda bir yog'lik qilmasak bo'lmaydi. Ubaydillah ibn Ziyad insonlarni qatl qilib tashlayapti dedi-da, jang qilamiz deb haligi 12000 tayyor bo'lgan askarni chiqishlikka da'vat qiladi. Ubaydillah ibn Ziyad Hani ibn Urvani hibsga olganligini eshitgandan keyin haligi 12000 askardan 4000i chiqadi xolos. Muslim ibn Aqilni atrofiga. Ubaydillah ibn Ziyad bu holatni ko'rib, Kufani eng katta kishilarini yig'adi. Qasrga yig'ib, ularni umidlantiradi, qo'rqitadi, ogohlantiradi. Xullas kalom ogohlantirib, qo'rqitib, umidlantiruv ostida haligi Kufani boshliqlari o'z qavmlariga odam yuborib muslim atrofiga yig'ilmanglar deb qaytaradi. Muslim ibn Aqil atrofiga yig'ilgan 4000 jangchidan faqatgina 500 kishi qoladi. Yana haligi Kufani boshliqlari harakat qilib, qaytarib, qaytarib to tunga borganda Muslim ibn Aqil bilan birga hattoki biror kishi ham qolmaydi. Bu vaqtda Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu Madinadan chiqib bo'lgan edi. Iroqda nimalar bo'layotganligidan xabari yo'q edi. Chunki avvaliga 12000 askar biz bay'at beramiz degan vaqtida risola yo'llab qo'ygan, risola borgan vaqtidan keyin Kufada bunday o'zgarish bo'lgandan Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu xabari yo'q, yo'lga chiqqan edi. Lekin Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ni Muhammad ibn Hanafiya ukasi birinchi bo'lib ogohlantirdi. Ey akajon, bormang, Kufa ahli Iroq ahliga mutlaq ishonch yo'q. bundan oldingi fitnalar, bundan oldingi ishlar hammasi dalil bo'ladiki, Kufa ahli, Basra ahli, Iroq ahli ishonchsiz odamlar. Shunda Husayn ibn Ali aytdiki, Alloh rozi bo'lsin. Maslahating uchun rahmat deb shunday bir e, o'zini tashakkurini aytadi. Undan keyin Abdullah ibn Abbos keladi. Abdullah ibn Abbos ham nasihat qilib nasihatlarini ichida muhim bo'lgan o'rinlaridan sen Kufaga ketyapsan. Agar Kufaga biror bir amir saylanmagan bo'lganida borsang bo'lardi. Ammo Kufada qohir bo'lgan, jabbor bo'lgan amir bor. Shunday bo'la turib, sen borishliging faqat sen u yerdan bay'at olishga emas, faqat urush uchun jang qilishlik uchun boryapsan xolos. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu Abdullah ibn Abbas bu gapidan keyin istixora qilaman. Istixora qilib ertasi kuni bo'lganida Husayn ibn Ali yana azimat bilan yo'lga otlanayotganda yana Abdulloh ibn Abbos keladi. Ya axi, ey akajon, senga yana nasihat qilaman. Iroq ahli xiyonatkor ahl, xiyonatkor odamlar. Men ishonmaymanki ularga omonda bo'lishligin. Sen mutlaq Hijozda sayyidsan. Agar Iroq ahli seni vali qilishligini xohlar ekan, sen shu yerda turda ularga xat yoz. Ular oldin amirini yo'qotsin. O'zini ustidagi boshlig'ini yo'qotsin, undan keyin seni chaqirsin. Bormagin deb yana qayta-qayta nasihat qiladi. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu jazakallohu xayran. Alloh rozi bo'lsin. Men endi azmi qaror qildim, bormasam bo'lmaydi. Yana Ibn Abbos nasihat qiladi. Agar faqatgina borishlikni qattiq azimat qilgan bo'lsang, xotin bola chaqa, ahli ayollar qarindosh urug'laringni tashlab ketgin. Ular bilan birga ketmagin dedi. Chunki men qo'rqamanki, xuddi Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu qatl qilinib, farzandlari, ayollari tomosha qilib turgandek, seni ham qatl qilinib ketishligingdan qo'rqaman. Undan keyin oli baytdan bo'lgan ayollar kelib nasihat qiladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu ham nasihat qiladi. Qaytmaydi. Shunday qilib yo'lga chiqadi Husayn ibn Ali. Yo'lda Farazdaq degan shoirga yo'liqadi. Farazdaq Kufadan kelayotgan bo'ladi. Husayn radhiyallohu anhu so'raydi: "Kufa ahvoli qalay, insonlar qalay?" deb so'raganda Farazdaq aytadiki: "Qulubun nasi ma'ak, walakinna suyufahum alay." Insonlarning qalbi siz bilan, lekin qilichi sizni ustingizda. Ya'ni insonlarning qalbi siz bilan bo'lsa ham, lekin qurol-yaroq, hamma kuch-quvvat Banu Umayyada, ya'ni amirida. va qadar Allohdan dedi. Lekin Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu yo'lda davom etdi. Qaytmadi. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu bu ishni qilishligi islomni aziz qiladi. Islomni yana o'z holiga qaytaradi. Chunki xilofat meros emas, balki musulmonlar shurosi bilan amalga oshiriladigan narsa. Buni darhol imkon boricha o'rniga qaytarishligimiz kerak degan dalil bilan, fikr bilan yo'l olgan. Alloh subhanahu va taoloni oldiga borganimizda qanday qilib javob beramiz? Qo'limizdan kelganicha bu dinni o'z holiga qaytarishlikka harakat qilsak, Allohning huzurida shoyat uzr bo'lsa. Shak shubhasiz Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu da qilgan ishi albatta tahsinga sazovor. Chunki islomda xilofat, islomdagi hokimiyat meros-meros bo'lib otadan bolaga qoladigan narsa emas. Abdullah ibn Zubayr Husayn ibn Ali oldiga keladi. Chiqishlikdan oldin. Abdullah ibn Zubayr yagona kishi bo'ladi Husayn ibn Alini Iroqqa borishlikka undagan. Agar 12 mingta bay'at beradigan odamingizdaqa meni ham Iroqda odamim bo'lganida men yo'limdan qaytmasdim. Undan keyin Abdulloh ibn Zubayr agar Hijozda turib bu ishni qilsangiz, albatta biz sizga yordam bergan bo'lardik deb oxirida bu Hijozda qolishligini ham maslahat beradi. Ammo sizni qaytarmayman. Modamiki 12 mingta askaringiz bor ekan, borib ulardan bay'at olib Umaviylarga qarshi jang qilishligingiz mumkin deb maslahat beradi. Ubaydillah ibn Ziyad Basrani ham, Kufani ham hukmi ostiga oldi. Biror bir fitna qolmadi. Hattoki oxirgi Hani ibn Urva ni ham qatl qilib, qavmini ham tinchlantiradi. Biror bir fitna qolmaydi. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu kelguncha. Lekin Husayn ibn Ali bundan xabar yo'q. Ubaydillah ibn Ziyad Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ni kelishligidan xabar topib 4000 jangchini tayyorlaydi. 4000 jangchi. Bu qissani Imom Tobiy rahimahulloh rivoyat qiladi. Qachoniki Husayn ibn Ali Qadisiyaga, ya'ni Kufaga yetishligiga 3 chaqirim masofa qolganida Al-Hir ibn Ziyad degan odam qadi Husayn ibn Aliga. So'raydiki, qayerga ketyapsiz? Husayn ibn Ali Kufaga ketyapman. Shunda Al-Hir aytadiki, qayting orqangizga. Men orqamda yaxshilikni tashlab kelayotganim yo'q. Ya'ni ortimda qolayotgan Kufa faqat yomonlikdan iborat. qaytinga orqangizga deydi. Chunki Yazid al-Hirr ibn Yazidni qo'lidan ketayotgan vaqtida oldida qatl qilingan Muslim ibn Aqil Husayn radhiyallohu anhu elchisini singlilari bor edi. Madinaga olib ketayotgan edi. Al-Hirr ibn Yazid bor voqeadan nima bo'lganligi, Muslim ibn Aqil qatl qilingan 12 ming odamdan 4 ming chiqqan, ulardan birortasi qolmagan bo'lgan voqeani tamomiy hammasini Husayn ibn Aliga aytib beradi. Al-Hir ibn Yazid Husayn ibn Ali radhiyallahu anhu ga bo'lgan voqea to'g'risida gapirgandan keyin Husayn ibn Ali radhiyallahu anhu qaytmoqchi bo'ladi, lekin Muslim ibn Aqil ibn Abi Talibni yaqinlari bu kishini ahli oilalari aytadiki, endi biz Muslimni o'chini olmagunimizcha qaytmaymiz dedi. Shunda Husayn ibn Ali la hayata ba'dakum sizlardan keyin menga qanday hayot bo'lsin? hayot yo'q menga dedi-da, ular bilan birga yana Kufa taraf yo'l oldi. Ya'ni Ubaydillah ibn Ziyadni qo'shinini avvalgi otliqlari ko'ringan vaqtida Husayn ibn Ali darhol yo'lni o'zgartiradi Karbalo degan tarafga yo'l oladi. Husayn ibn Ali o'sha yerga borib xaymalarni tikadi. Husayn ibn Ali huzurida 45 ta chavandoz, ya'ni 45 ta otliq va 100 taga yaqin piyoda kishilar bo'lgan. Ularning ichida ayollar, bolalar ham bo'lgan. Ubaydillah ibn Ziyad bu 4000 askarga qo'mondan qilib Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Umar ibn Sa'd bu Sa'd ibn Abi Waqqasni o'g'li bo'lib Sa'd ibn Abi Waqqas fitnaga aralashmagan vaqtida o'g'li bu Umar keladi. Nima bo'ldi? Siz ham aralashmaysizmi, qo'shilmaysizmi deganda buni so'kib o'g'lini uradi. Lekin bu Umar ibn Sa'd juda viloyatlarga vali bo'lishlikni juda orzumand bo'lib yurgan kishi bo'lganligi uchun fitnaga aralashgan. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti Rijonlar siyrati, jihad ham vafoti. Unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar ham Unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar ham Bu islom tarixi, sahobalar hayoti. rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayatını kurgenler qonlar to'kib bu islom tarihi sahobalar ertalabki iştirişlerimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti vijdonlar siyrati jihodi ham vafoti